Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 29, 1988 Itinatag ang Diocese of Naval sa Leyte. Inihiwalay ito sa kanyang mother diocese, ang Diocese ng Palo. Sumasakop ang Diocese ng Naval sa buong isla ng Biliran at apat na munisipalidad sa Hilagang Kanluran ng Leyte. Ito ay pinamumunuan ni Bishop Filomeno Bactol, magpasa hanggang ngayon na siyang kauna-unahang obispong na italaga sa diocese mula nang ito ay binuo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.